вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у калі на пачатку мінулага стагоддзя Іван і Антон Луцкевічы задумалі стварыць сучасную беларускую нацыю самай вялікай праблемай ім уяўляўся раскол беларусаў на праваслаўных і каталікоў. Зразумела, што хрышчаныя каталікамі браты не маглі дэкляраваць сябе такімі, бо гэта значыла б устаць на бок толькі адной часткі народу. А яны мусілі быць сваімі для ўсіх Таму ў справе рэлігіі яны выкарыстоўвалі ўсе магчымыя варыянты паяднання. Адсюль іх удзел у масанерыі, пра што ішла гаворка ў мінулай перадачы. Адсюль іх шчыльныя сувязі з украінскім метрапалітам шаптыцкім у справе адраджэння уніі, адсюль шуканні ў пратэстанцкіх плынях асяродак нашай нівы меў даволі стракаты рэлігійны выгляд. Рэдактар Александр Уласаў і літаратар Галляш Леўчык былі метадыстамі. Драматург Францішша Каляхновіч кальвіністам. Спачуваў кальвінізму і Антон Луцкевіч. Нарачоная Івана Луцкевіча Юліяна Мэнке была лютэранкай. З лютаранскай сям'і паходзіла і жонка Якуба Коласа Марыя калі дадаць сюды каталікоў, праваслаўных, мусульман, юдэяў і згадаць захопленага буддызмам ігната канчеўскага атрымаем поўную карціну але гэтая стракатасць не была зыходнаю а была якраз вынікам пошуку рэлігійнага адзінства адраджэнцаў гісторык алег латышонак піша што антон луцкевич які пазней перайшоў у кальвінізм насамрэч быў атэістам які інтэлектуальна ўдзельнічаў у стварэнні беларускай нацыянальнай царквы на глебе пра пратэстантызму пасля таго, як расчараваўся ў спробах адрадзіць унію. Іван Луцкевіч таксама не быў вельмі набожным чалавекам, пра што згадвае ягоная нарачоная Юліяна Вітан Дубейкаўская у дзяводстве Мэнкі у сваіх успамінах, дзе яна яму кажа: Ах ясенька, хто ведае, хто з нас герытыка, хто не. Вось мы з табою толькі ведаем, што Бог улажыў у нашыя душы любоў. І гэтая амор сакра лучыць нас з табой і з нашымі бліжнімі. Толькі любоў да твайго народу прымусіла цябе аддаць яму ўсё жыццё ўсю тваю працу. Хоць ты і забыўся маліцца, але ты добры хрысціянін, бо маеш сэрца, поўнае любові да сваіх бліжніх. З успамінаў дубейкаўскай вынікае, што Іван быў каталіком і яе лютэранства стала перашкодаю для ксяндза, які прапанаваў ёй даць шлюб з Іванам перад самай ягонай смерцю ў 1919 годзе. Фармальнасці запатрабавалі б шмат часу, якога ў іх не было. гэткі эксперыментатарскі падыход да стварэння беларускай нацыянальнай царквы ўжываўся Іванам Луцкевічам і ў дачыненні да стварэння беларускай палітыкі. Толькі царква мусіла быць адзінай, а палітыка павінна была распадацца на спектр плыняў партыяў поглядаў. Натуральна, у часы рэвалюцыі ў пачатку мінулага стагоддзя стаўка рабілася на сацыялізм. Але калі Антон Луцкевіч ці не праз усё сваё жыццё лічыў сябе марксістам, дык Іван усё ж такі свой палітычны выбар ставіў пасля задачы збудаваць нацыю. Вось як гэта, напрыклад, адлюстравалася ва ўспамінах Антона Луцкевіча. 1905 год год першай расійскай рэвалюцыі адбіўся на агульным кірунку беларускай працы, якая прынімае больш чырвоны колер. І тут Іван Луцкевіч выказвае сябе як неўтамімы агітатар, ездзячы па правінцыі, арганізуючы мітынгі і выступаючы на іх з гарачымі прамовамі у которых элемент нацыянальны ўсё ж пануе над палітычным і сацыяльным у гэтым усё ж ці то шкадаванне ці простая констатацыя але і сацыялізм самога антона луцкевича быў не зусім такі як мы яго прывыклі ўспрымаць у абгортках расійскага рэвалюцыянерства на гэта звярнуў увагу гісторык антон шукілоіць Бацька братоў Луцкевічаў Іван Луцкевіч браў удзел у студзеньскім паўстанні 1863 году у сацыялістычнай плыні, а сыны ягоныя павялі справу далей. Гэта да іншае паказвае, што сапраўдны сацыялістычны рух і светагляд прыйшлі да нас з захаду, а не з Масквы. Івану Луцкевічу на момант выхаду першага нумару нашай нівы было 25 гадоў, Антону 22. Іх род з Менску, але нарадзіліся і гадаваліся браты на тэрыторыі цяперашніх літвы і Латвіі. Іван з дзяцінства быў захоплены гісторыяй і калекцыянаваннем далей з кнігі зянона пазняка гутаркі з антоном шукілойцем антон шукілойц кажа мінская частка жыцця луцкевічаў неяк мала даследаваная а тут шмат цікавага гэта гербавая шляхта жылі ў менску здаўна бацька братоў луцкевічаў якога звалі ян удзельнічаў у паўстанні кастуся каліноўскага пасля здушэння паўстання яму неяк удалося пазбегнуць рэпрэсію і замаскавацца у служыў у расійскім войску пахаваны ў менску на кальварыі помнік падпісаны па-польску дзе сказана што ян луцкевич быў афіцерам расійскага войска зянон пазняку дакладняе гэта здаецца якасці да касцёла то з левага боку антон шукелойц адказвае так дамы луцкевічаў іх было два стары і новы стаялі на вуліцы хрышчэнскай унізе каля свіслачы з другога боку на гэтай вуліцы стаяў дамок янкі купалы У 1944, калі вярталіся саветы, увесь бок вуліцы, дзе стаяў дом купалы, згарэў. Дамы Луцкевічаў ацалелі, але пасля вайны саветы іх разбурылі. У Яна Луцкевіча было пяцёра дзяцей: сыны Іван, Антон, Стафан, дочкі Амілія і Вікторыя, якая памерла ў два гады. Жонка Яна Луцкевіча Зофія была з рода лычкоўскіх, вельмі прыгожая жанчына, як відаць на фатаграфіі яшчэ 19 стагоддзя. Стафан быў лекар лекарам. Выглядаў вельмі шляхетным чалавекам, праўда, цікавіўся больш паляваннем сваёй прафесіяй і свецкім жыццём. У беларускім руху не адзначыўся. У 1930-х годах, калі купала рабіў сабе харакіры, парэзаў жывот, то першы, хто ратаваў яго, быў якраз Стафан Луцкевіч, які яго агледзеў, выклікаў хуткую дапамогу і купалу адвезлі ў шпіталь. жыццё івана луцкевіча ахоплівала гэты свет максімальна шырока Атрымаўшы выдатную адукацыю юрыста і археолага, ён меў прызнанне як у асяродку піцерскай і венскай прафесуры, так і на сялянскіх з'ездах, паміж падпольшчыкаў тэрарыстаў у Менску і на канспірацыйных кватэрах у вільні. Ён матляўся па свеце, ладзіў страйкі на заводах і выступаў на мітынгах, а прытым умудраўся займацца археалагічнымі раскопкамі, вывучэннем знаходак і збіраннем антыкварыяту. Здаецца, яго ведалі ўсе і калі ягонага брата антона нейкі мемуарыст звінавачвае ў ганарыстасці дык пра івана ніводнага кепскага слова я не знайшоў вось што пісаў пра яго Масім гарэцкі першы раз увидзеў я ивана луцкевича у пачатку жніўня 1913 году у віленскай беларускай кнігарні на завальнай сем у У цёмным пакойчыку за крамаю сярод усякае старадаўнае беларушчыны рупліва і рухава нахіляўся ён над трэснутаю вазаю, меркаваў з вялікай любасцю і як заляпіць шчэрбіну. Пачуўшы маё імя, адарваўся ад свайго інтарэсу, сказаў мне колькі дужа ласкавых слоў і зараз клапатліва звярнуўся да свайго чалавека у справе здабывання паперы на чародны нумар нашэнівы. За паўмінуткі яго ўжо не было. Дзве асаблівасці кінуліся мне ў вочы на беларускім полі: еўрапейскасць выгляду і энергічнасць Івана Лоцкевіча. Вока прызвычаеная да беларускай дэмакратычнай казаў той неадбайнасці ці проста нічым не закрытай неахайнасці у вопратках і апрананні было прыемна заваблена еўрапейскай скажу я акуратнасцю ў яго скромным касцюме. Тое самае было і ў манерах і ў абыходжанні з людзьмі вуха прызвычайныя да славесныя размазні, бясконца нудныя гутаркі ці маркотнай маўклівасці замучаных ідэйнасцю грамадзян Беларусі было прыемна заваблена сціснутай, кароткай і цэннай, а главная энергічна рашучай гутаркай гэтага правадыра беларускага руху. І ўжо ў лістападзе 1914 году сустрэліся мы ў віленскім госпіталі міжмерасхоелем, дзе я ляжаў цяжка паранены з аскалёнкам нямецкай гранаты ў назе няблізкі свет і мокрае надвор'е, а Іван Буцкевіч даведаўся мяне пры першай магчымасці, прынёс вінаграду, разгаманіў мяне, быццам дыхнуў свежай струёй неўміручага жыцця. Далей гарэцкі згадвае нашага знаёмага з мінулай перадачы доктара Рома, канстытуцыйнага дэмакрата, разам з якім у 1910 годзе браты Луцкевічы стварылі ў вільні масонскую лёжу. Загадчык міжмера Схойлема, доктар Ром быў блізкі друг Івана Луцкевіча. Тут жа працавала міласэрную сястрою і клала пад падушкі нашу ніву нябожчыца цётка, наша незабытная пясняка і рэвалюцыянерка Алюізія Пашкевічанка. После ж таго, як мяне даведаўся Іван Луцкевіч, я ляжаў там як у сваёй хаце пад апекай маткі і добра лепшаў. Вы слухаеце радыё Свабода. Стваральнікі нашай нівы браты Луцкевічы у перадачы вострая брама на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Антон быў дыплямат, прамоўца, публіцыст, літаратурны крытык, выкладчык. Яго дэфініцыі пішуцца лёгка. У параўнанні з дэфініцыямі брата. Хто ён, Іван Луцкевіч, археоляг, антыквар, Але так выглядае сёння, вось што цікава. Яшчэ перад мінулай вайной усё бачылася наадварот. З Іванам было ўсё ясна, а Антон Вось як пісаў у сваёй паэме падарожжа тагачасны віленскі паэт Михась Машара. Іван Іван, сяйбіт наш слаўны, яна прачнулася жыве, зярняты сеяў ты нядарма, нямарны мукі ўсе твае. Хоць там далёка ў закапаным сумуе твой магільны крыж, дзе ты наш слаўны і каханы, адзін пакінуты ляжыш, Прывет табе, прывет краіны табой узварушанай жывой ад вёсак ніў і даляў сініх, ад усіх разбуджаных табой. Відавочна, што насельнікі заходняй Беларусі глядзелі на Івана Луцкевіча як на асобу нумар адзін найноўшай гісторыі. Для іх гэта быў стваральнік дзяржавы, як пілсудскі ў польшчы ці ленін у ссср і тут няма перабольшання калі ў 1918 годзе лідары першага ўсебеларускага кангрэсу ў менску схіляліся ў бок абвяшчэння аўтаноміі ў складзе рассеі з вільні прыехалі браты луцкевічы і адназначна сказалі поўная незалежнасць праз год пасля той паездкі івана луцкевіча не стала у сябры вывезлі яго на курорт у закапаны разумеючы што вязуць схварэлага на сухоты героя не для лекавання а каб даць яму магчымасць памерці ў спакоі у сваіх успамінах антон луцкевич піша у тэатрах у закапаным памёр бацька беларускага адраджэння иван луцкевич там скромны драўляны крыж адзначае магілу таго, хто ўсё жыццё сваё аддаў на служэнне беларускаму народу, хто так поўна да канца згарэў за беларускую ідэю. Сёлета ў траўні мне давялося быць у закапаным малюсенькае курортнае мястэчка з бой кавярня ў вулічныя факіры і рамізнікі з распрыгожанымі коньмі, жывыя расфарбаваныя скульптуры і музыка на ўсе лады. Уся гэтая рознакаляровасці тысячы тысячи турыстаў стварала атмасферу карнавалу, за якім напрыканцы галоўнай прамінаднай вулкі месцяцца тыя самыя даўно ўжо мемарыяльныя могілкі. Яны зусім малыя, якая сотня магіл. Вакол, як сягае вока, высозныя горы заснежанымі вяршынямі. Але скромнага драўлянага крыжа над пахаваннем Івана Луцкевіча няма. У лістах Мар'яна Пецюкевіча, выдадзеных у Беластоку паведамляецца, што на магіле стваральніка беларускай дзяржавы пахаваная Каміла Зялінская. Гэта і ёсць арыенцір для ўсіх аматараў беларушчыны. Брат Івана Антон быў арыштаваны бальшавікамі, якія прыйшлі ў вільню ў 1939 годзе і памёр у гулагу. У 90-е гады мінулага стагоддзя помнік братам Луцкевічам быў пастаўлены на могілках роса ў вільні. Углядаючыся ў партрэты братоў заснавальнікаў, нельга не заўважыць татарскія рысы твараў. Як між іншым і ў Багушевіча, Богдановича, пералічаныя асобы іх продкі сапраўды паходзілі з татарскіх асяродкаў, якія з'явіліся на беларускіх землях яшчэ ў часы вітаўта. Можа падацца дзіўным, што гэтыя мусульманскія асяродкі дадуць у далёкай перспектыве найлепшых беларускіх паэтаў і палітыкаў. Усё ж такі іншая кроў і іншая вера, але гэтую іншасць скасавала мова. Кажа даследнік тэмы журналіст газеты беларусы і рынок вадзім александрович татары досыць лёгка асміліваліся ў моўным пляне уже 10 у 16 стагозе адбываецца паступовы пераход э, нават часткова ў набажэнстве на на старую беларускую мову і у гэтай мяжа яна паступова знікае. Наступны фактар збліжэння сацыяльны падзел у асяроддзі татар. Не все татары былі маналітны, акрамя простых татару, якія займаліся э, агародніцтвам, якія і прынеслі на Беларусь агародніцтва, э, былі татары шляхта. І пасля войкі пад курнувальдам яна атрымала правы роўныя ў нашай шляхты. Таму моцны мяжы у гэтай часткі не было. На думку Вадзіма Александровича беларускі патрыятызм нашых татар быў прадыктаваны тым, што яны мелі крымскае паходжанне і выразна адасаблялі сябе ад татар паволскіх, якія станавіліся расійскімі дваранамі. Станавіліся не проста так, а праз гвалт над верай іх прымушалі пераходзіць у праваслаўе і гэты прыклад быў перад вачыма беларускіх татар шляхты і, і таму вось і нарачаецца вось гэты татарскі беларускі патрыятызм які потым мы бачым у гісторыі у сутыч да паўстання тадеуса касцюскі прафесійныя вайскоўцы татары былі найлепшымі вершнікамі ў вялікім княстве літоўскім што не можа не навесці на думку, а хто ж там скача на кані на гербе вялікае княства пагоні апетай Масімам Богдановичам. Як прафесійныя вайскоўцы татары неслі поўную адказнасць за паразу паўстання касцюшкі, а гэта значыць і за страту дзяржаўнасці на землях сваёй радзімы. А гэта у сваю чаргу будзіла думкі пра вяртанне дзяржаўнасці ў наступных пакаленнях татараў шляхты, якія паступова станавіліся ўжо проста беларусамі. Праз 3-4 генерацыі гэта адбылося ў росце, Э, нацыянальнай сведамасці якраз у чыста беларускім аспекце што безумоўна было ўжо сувязана і з пэўным з маём масным станам гэтых татараў бо татарска шляхта яна на 75 на 80 адсотку была шляхты незаможнай і э, таму гэта супала з агульнанародніцкімі тэндэнцыямі відаць беларусі і ў выніку і дало вось гэтай масавай прыйсці э, беларускіх татараў да беларускай нацыянальнай ідэі і яшчэ тут адбываецца канешне такое сплаўленне беларус рускалітоўская татарская шляхты з чыста каталіцкай шляхты і выдаць вось гэтае спалучэнне і дало вось гэты выбух мы самі бачым па цяперашнім часе што вельмі багата цяперашніх такіх адрадзенцаў беларусі это, это як правіла это паўкроўкі чыстымі мусульманамі якія захоўвалі все абрады засталіся ў тыя самыя агароднікі так званыя татарскія сяляне розалія александрович беларуская татарка філёлях даследніца татарскай культуры кажа што на яе думку татарская кроў у жылах луцкевічаў надала іх абліччу шмат чалавечае прывабнасці і абаяльнасці калі глянуць на фотаздымак ивана луцкевича то гэта абсалютна мой стрэчны брат і он жыву мой брат маладзейшы за мяне хацела попрасіць у яго фотаздымак каб іх просто паставіць побач двух луцкевічу ивана і майго брата з наваградка А вось і філялагічная загадка на гэтую тэму калі працягваць пра антона луцкевича ёсць вершы абвінні вядомыя владимира жылкі і 10 траўня 1925 года Уладзімир жылка слаў ліст да Антона Луцкевіча і пісаў перасылаю абяцаныя верша вінні. Прысвячаю іх вам. І вось гэты усяго два словы можна сказаць. Прысвячаю іх вам. Для мяне гэта абсалютна знак, што калі я прысвячаю вам вершы аб вільні і будую іх на мусульманскую сімволіцы і тэматыцы на увільня крывіцкая мека, дзе гоняў рунелыя суры, Э, чытай жа чытай жа праз цемень праз гэты бяздолля туман тут няма як бы здаецца мусульманска слова але туман гэта цюрскаго паходжання восьось ім доля дала паніжэнне ды бога рым бога няма ось руіна замчышча кааба у кожным абсалютна ёсць татарскае апорнае слово у адрозненне ад брата антона иван луцкевич амаль не пакінуў пісаныя спадчыны Вось як згадвае пра гэта Масім гарэцкі. Хацелася і ногды схапіць карандаш і запісваць за ім, каб ды не згубілася, бо сам Іван Луцкевіч работу свайго пяра ўсё адкладаў на пазнейшы вальнейшы ад чорныя працы час. Усё адкладаў і забраў ад нас сваё знаццё з сабою ў труну. Іван не пісаў Выключэнне складае хіба што адзін вядомы артыкул, які б пасля шмат разоў перадрукоўвалі розныя выданні. І вось што гэта было. Разалі Александрович. Ён знайшоў у 1915 годзе у вёсцы 40 татараў э, недалёка ад вільні у мулы э, палтаржыцкага э, кітап і ён яго рассчитаў і пасля ён яго апісаў друкаваная спадчына луцкія ці складаецца вось з гэтага артыкула з артыкула алькітап кіцёп алькітап так мы называем мусульманскія тэксты на беларускай мове напісаныя арабскім пісьмом гэта надзвычай карысны помнік які дае магчымасць узнавіць гучанне беларускай мовы ў сярэднявеччы чаго тагачасная кірыліца до да нас не данесла у татарская кроў і дадзеная ёю прыродная прывабнасць, бліскучая адукацыя і таленты, рэальная талеранцыя, этнічная, рэлігійная. Усё гэта рабіла братоў Луцкевічаў цалкам незвычайнымі персанажамі нашай гісторыі. Але быў яшчэ адзін фактар, які дазволіў усяму гэтаму рэалізавацца. Гаворка не пра час, гаворка пра месца, гэта вільня, нідзе больш не магла напісацца паэма пад назваю наша ніва сталіца вялікага княства літоўска кацёл нацыянальных культураў горад незвычайнай энергетыкі якому прысвяцілі свае найлепшыя вершы найлепшыя беларускія паэты наша ніўская вільня у наступнай перадачы вострая брама у